i cili është nga emrat më të mëdhenj të Allahut të Madhëruar, nga emrat të cilët ja trondisin më shumë zemrën besimtarit. Dhe bëjnë atë që të jetë më i afërt Allahu subhanahu wa taala kur ta kuptojë atë, ta ndjejë atë, ta jetojë atë deri në vdekjen e tij. Ky emër është emri i Allahut subhanahu wa taala Al-Wadud. Allahu i madhëruar e ka quajtur veten e tij Al-Wadud. Origjina e kësaj fjale në arabisht vjen nga fjala Wadidtu Kjo fjalë është fjala e Imam al-Jauharit, i cili ka bërë librin e tij Sihah fjalor në gjuhën arabe. Thot Imam al-Zajjaj, al-Zajjaj, al-Wadud mund të ketë një nga dy kuptimet. Kuptimi i parë që do të thotë që Allahu subhanahu wa taala i do robërit e tij besimtarë. Kurse kuptimi i dytë Është e kundërta e kësaj që Allahu subhanahu wa taala është i dashur për besimtarët, domethënë që besimtarët e duan atë. Të dyja kuptimet janë të lejuara në gjuhën arabe që të kuptohen prej këtij emri, Al-Wadud. Prandaj edhe tema të cilën për të cilën do flasim sot rrotullohet rreth këtyre dy kuptimeve që ka përmendur ky dietar i madh. Thot Ibnul Arabi, jo i humburi. Thot Ibnul Arabi ka rënë dakord të gjithë dietarët e gjuhës që fjala el mawadda prej të cilës ka dalë dhe ky emër do thot dashuri. i rikthen ato, i rifillon ato përsëri, edhe ai është falësi i dashur. Mbasi e fal besimtarin dhe e do atë. Ky është një prej kuptimeve që kanë dhënë dietarët në lidhje me ajetin e Kur'anit. Thotë Ibn Xheriri, Ibn Xherir at-Taberi, një prej dijetarëve të mëdhenj, të cilin besoj se ju të gjithë e njihni, një nga dijetarët më të mëdhenj të tefsirit, i cili ka pasur akiden e pastër, akiden e ehli sunnetit dhe xhamatit, thotë në shpjegimin e këtij emri, Wadud do të thotë që Allahu subhanahu wa taala i do ata që kthehen tek ai, ata që pendohen tek ai. Thotë Sa'di, një prej dietarëve që ka qenë dhe profesor i Sheh Ibn Uthaymeenit, Allahu i mëshiroftë të gjithë, Al-Wadud është quajtur Allahu subhanahu wa taala Al-Wadud sepse ai i do profetët. I do ndjekësit e tyre dhe ata e duan atë. Allahu subhanahu wa taala është më i dashur për ta Se çdo gjë që ekziston në këtë dynja. Zemrat e tyre janë mbushur me dashuri ndaj Tij. Gojët e tyre nuk reshtin duke e përkujtuar dhe duke lavdëruar Atë. Zemrat e tyre janë drejtuar drejt Tij me sinqeritet dhe kthim tek Allahu subhanahu wa taala në të gjitha aspektet. Kjo është fjala e Imam Sa'dit. Që të flasësh për dashurinë e Allahut subhanahu wa taala është një gjë shumë e madhe. Nuk mund ta nuk mund ta përfytyrojë dot njeriu edhe këtë gjë do ta shpjegojmë se si mirëpo që të flasim për dashurinë e Allahut subhanahu wa taala Për besimtarët duhet të flasim në radhë të parë për dashurinë e besimtarëve ndaj Allahut subhanahu wa taala për arsye se origjina e kësaj dashurie që kanë fituar besimtarët prej Allahut është se ata e duan Allahun subhanahu wa taala dhe, dhe si shpërblim për këtë Allahu u dhuroi atyre dashurinë e tij gjënë më të shtrenjtë Origjina e çdo lëvizje në univers është dëshira dhe dashuria. Kjo është fjala e Ibn al-Qayyim al-Jauzijes, ka folur rreth kësaj teme dhe ka thënë, origjina e çdo lëvizjeje në univers është dashuria. Edhe dëshira për bindje. Thotë Ibn al-Qayyim, çdo gjë lëviz drejt asaj që do. Edhe vetë shpirti i njeriut lëviz drejt asaj që do. Gjithashtu njeriu duron ndaj gjërave të vështira për shkak të asaj që do. Dhe çdo gjë tjetër kështu është. I largon të këqijat sepse do diçka kundrejt kësaj këtij largimi. Kështu që origjina e çdo gjëje është dashuria. Edhe urrejtja e të keqes ka ardhur si rezultat i dashurisë për të mirën, e cila nuk vjen vetëm nëse largohet e keqja. Prandaj thotë Ibn al-Qayyim që gjithë universi, gjithë bota e lartë dhe e ulët shkaku i saj është dashuria dhe dëshira. Edhe qëllimi i saj është dashuria dhe dëshira. Po të shikosh lëvizjen që bëhet në qiell dhe në tokë, lëvizjen e galaktikave, lëvizjen e yjeve, lëvizjen e diellit, të hënës, lëvizjen e reve, të bimëve, të kafshëve, të çdo, çdo gjëje, origjina e saj është se Allahu subhanahu wa taala ka vënë për këto gjëra melaiket. Dhe melaiket e lartë i bëjnë këto veprime nga dashuria që kanë për Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe vetë krijesat e Allahut subhanahu wa taala i bëjnë këto gjëra duke u bindur atij. Dhe ky është adhurim, dhe adhurim do të thotë dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala me nënshtrim. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka krijuar tek njeriu një vend që quhet zemër dhe e ka bërë atë vendin e adhurimit dhe dashurisë. Çdo person e ka atë. Dhe patjetër që ai duhet të adhurojë diçka dhe duhet të dojë diçka. Disa adhurojnë Allahun dhe duan vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe i kanë mbushur zemrat e tyre vetëm me dashurinë ndaj tij, ndërsa disa të tjerë adhurojnë diçka tjetër. dhe duan diçka tjetër. Kjo dashuri që ekziston në zemrat e të gjithë njerëzve pa përjashtim, kjo është ajo që i lëviz ata. Prandaj ai që do mëshiruesin, që do Kur'anin, që do dijen, që do besimin, që do që do ndjekjen e idhujve, që do ndjekjen e të keqes, që do do dashurinë, do do gratë, do epshet, do të këqijat, të gjithë këta lëvizin nga ajo që quhet dashuri. Vetëm kur kujtohet i dashuri, lëviz zemra e atij i cili do. Kur kujtohet i dashuri, mirëpo ka dallim ndërmjet dy dashurive. Dashurisë e cila mbaron me vdekjen e të dashurit dhe dashurisë e cila është e përhershme dhe nuk mbaron kurrë. Kështu që ai i cili do diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, do mbaroj dashuria e tij me përfundimin e kësaj gjëje. Sepse çdo gjë do vdes, çdo gjë do shkatërrohet. Kullu man alaiha fan. Çdo gjë që është mbi të do zhduket. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Do ngelet fytyra e Zotit tënd. Vetëm ai do ngelet Si rezultat vetëm ai duhet dashur, sepse Allahu subhanahu wa taala është ai i cili do ngelet kurse krijesat janë të shkatërruara të gjitha. Thotë Ibn al-Qayyim, dashuria e këtyre dy lloj krijesash që duan, domethënë atyre që duan duan Allahu subhanahu wa taala dhe atyre që duan të kotën, Dallimi ndërmjet dy dashurive është si dallimi ndërmjet asaj që duan ata. Domethënë dallimi ndërmjet Allahut subhanahu wa taala dhe kotës. Kështu është dashuria e tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an: "Itabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'a bihim al'asbab." Thotë kur të largohen atë ditë ditën e gjykimit do të largohen ata të cilët ishin dikur në këtë dynja njerëzit që ndiqeshin Njerëzit të cilët ishin ishin adhuruar, ishin idhujt e kësaj dynjaje, do të largohen prej atyre që i kishin ndjekur nga mbrapa. Kur të shohin dënimin dhe u shkëput ndërmjet tyre, thotë Allahu subhanahu wa taala el asbab. Ç'domethënë el asbab, ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, domethënë u shkëput ndërmjet tyre dashuria që kishin në këtë dynja. Sepse ajo është dashuri e kotë. Ajo është dashuri që është pluhur, shkatërrohet me shkatërrimin e çdo gjëje dhe ngelet vetëm ai i cili është i gjallë dhe ka qenë për gjithmonë. Origjina e adhurimit dhe plotësimi i adhurimit është vetëm duke dashur Allahun subhanahu wa taala dhe duke njësuar atë në këtë dashuri. Sepse Adhurim do të thotë ta duash Allahun subhanahu wa taala dhe të jesh i nënshtruar ndaj tij. Kështu që dashuria e lavdëruar për njerëzit, dashuria që më për cilën njeriu merr shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala është vetëm dashuria e Allahut të madhëruar e pashoqëruar me asnjë lloj dashurie tjetër. Po t'i po t'i vësh re të gjithë librat qiellorë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, të gjithë profetët që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala që nga Ademi alayhis salam deri te i fundit profet sallallahu alaihi wasallam, ftesa e tyre rrotullohet rreth një fjale të vetme që do të thotë dashurinë ndaj Allahut të Madhëruar. Prandaj dhe gjithë ftesa e tyre ajka e saj ka të bëjë me nxitjen për të dashur Allahun e Madhëruar të vetëm, pa i bërë shok atij në dashuri. Sikurse e ndalon njeriun të dojë diçka tjetër përveç tij. I ka dhënë shembull njerëzve që kush e meriton adhurimin dhe kush e meriton dashurinë e vërtetë. Sikurse u ka treguar dhe shpërblimin e atyre që duan Allahun subhanahu wa taala edhe dënimin e atyre që duan diçka tjetër përveç tij. Duke kuptuar këtë ide ke për ta marrë vesh që gjithë ftesa e profetëve ka të bëjë me atë që quhet dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe ky duhet të jetë duhet të jetë qëllimi i çdo besimtari që ta arrijë atë në këtë jetë. Përderisa kjo qenka ftesa e profetëve dhe qenka ftesa e profetëve duhet që ne të arrijmë te kjo, të arrijmë dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund ta arrish dot kënaqësinë e besimit dhe as ëmbëlsinë e tij derisa ta duash Allahun subhanahu wa taala dhe çdo gjë që e do Allahu i madhëruar më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe ky është realiteti i kësaj që po themi. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë tre gjëra kush i ka ato e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit. E para gjë është që të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më i dashur për të se çdo gjë tjetër. E dyta gjë është që ta duash një person për hir të Allahut subhanuhu teala. E treta gjë është që ta urresh të kthehesh në kufër siç e urren të hidhesh në zjarr. Dhe po ta vesh re të treja këto gjërat kthehen te dashuria e Allahut subhanuhu teala. E para është direkte, kuptohet. Ta duash Allahun e Madhëruar dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër. E dyta është ta duash një person për hir të Allahut. Dhe kjo do të thotë që ti do Allahun, prandaj do dhe atë. Edhe e treta është të urresh të kthehesh në kufër, sepse kthimi në kufër do të thotë që ti ta lësh dashurinë e Allahut të Madhëruar dhe të kthehesh te dashuria e krijesave. Kështu që dhe Allahu subhanahu wa taala na ka udhëzuar duke i shpallur profetit këtë hadith që ai person i cili nuk i ka këto tre gjëra nuk mund ta shijojë dëshirën e besimit, ëmbëlsinë e besimit. Dhe të treja gjërat kanë të bëjnë dhe vijnë rreth asaj që quhet dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe ftesa e profetëve e gjitha ishte e përputhur në një gjë të vetme që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut subhanuhu teala, që do të thotë dashurinë e Allahut me nënshtrim ndaj tij. Të arrish te dashuria e Allahut subhanu wa ta'ala do të thotë që të largohesh nga epshet e tua. Prandaj, Transmetohet që një person i cili kishte dije takon një femër dhe futet me të në një shpi. Donte të bënte imoralitet. Në ato momente ia harroi shejtani Allahun e madhëruar. Edhe i kujtonte vetëm të keqen. I tha ajo grua, i tha kjo grua, ti e di më mirë, ti ke, ti ke studuar Kuranin dhe Hadithin, ti e di më mirë të vërtetën. I tha mbylli dyert të gjitha. Vajti kjo grua i mbylli dyert të gjitha. Dhe mbasi erdhi, i tha, I mbylla dyert të gjitha, tha, vetëm një derë nuk e mbylla dot. I tha, Çfarë dere? tha. I tha, Derën që është ndërmjet teje dhe ndërmjet Allahut, nuk e mbylla dot. Kur e dëgjoi ky burrë këtë fjalë, u largua nga ajo se u kujtua madhështia e Allahut subhanahu wa taala, dashuria ndaj tij, që ishte mbi çdo dashuri, mbi dashurinë e femrave, mbi dhe mbi dashurinë e kësaj bote, mbi dashurinë e çdo gjëje që është në këtë dynja. Prandaj thuhet që ka qenë një person i cili quhej Dhajgam, ka qenë prej adhuruesve. Po i kujtonte një personi për dashurinë e Allahut subhanahu wa taala dhe madhështinë e saj. Dhe mbasi ia tregoi këto gjëra, atij personi i ra të fikët. Nga që e kuptoi dhe ndiu diçka që s'e kanë ndier shumë njerëz sot, diçka që u është u është bërë haram shumicës së atyre që i thon vetes muslimanë sot. Kënaqësinë e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo dashuri e Allahut të madhëruar është grada më e lartë për të cilën kanë konkuruar dhe konkurojnë njerëzit që duan të arrijnë tek Allahu i madhëruar. Shikimi i tyre është drejtuar drejt saj, drejt kësaj, drejt kësaj grade kaq të lartë. Ata e shikojnë flamurin e kësaj grade nga larg. Për të kanë harxhuar çdo gjë, ata të cilët konkurrojnë për të. E ndiejn erën e saj nga larg, erën e kësaj grade kaq të lartë. Kjo gradë e lartë është zemra, është ushqimi i zemrave të tyre. Është ushqimi i shpirtrave të tyre, është qetësia e syve të tyre. Është jeta, është jeta e lumtur, jeta e përhershme, të cilën të cilë e cila i mungon shumicës së njerëzve, të cilët jetojnë, por në të vërtetë janë të vdekur, nga që nuk e kanë shijuar këtë lloj gradë të lartë. Kjo gradë është drita, të cilën kush e humb atë, ai është zhytur në detet e errësirave, në detet e padrejtësisë, në llumin e të keqes. Kjo gradë është shërimi për njeriun. Është ai shërim të cilin kush nuk e ka, ai është prej të smurve, në të kanë hyrë të gjitha smundjet e këqija në zemrën e tij. Pasha Allahun, këtë gradë të lartë e kanë arritur disa njerëz, dhe ata me këtë arritje kanë marrë nderin e dynjasë dhe të ahiretit, se kanë arritur gradën e dashurisë në Allah subhanahu wa taala. Sepse ata përjetojnë përjetojnë një meije që do të thotë të jesh me Allahun subhanahu wa taala me të dashurin e tyre, Një lloj meije të veçantë që s'e përjeton askush tjetër përveç tyre. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar kur ka krijuar qiejt dhe tokën që çdo person do jetë me atë që do. Prandaj duaje çfarë të duash. Nëse ti do të duash Allahun subhanahu wa taala, ti do jesh prej banorëve të xhenetit tek Allahu i madhëruar. Dhe nëse do diçka tjetër, Ta dish se përfundimi është xhehenemi. E ku ka mirësi më të madhe? Lumturi më të më të madhe për shpirtin e besimtarëve të vërtetë se sa dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pasha Allahun, ata i parakaluan të gjithë. Këta njerëz parakaluan të gjithë njerë, të gjithë njerëzit e tjerë, të cilët nuk e nuk e shijuan këtë lloj gradë kaq lart. Megjithëse ata janë duke fjetur gjumë, ata kanë dalë përpara gjithë tjerëve me këtë gradë kaq të madhe me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Megjithëse njerëzit janë duke ecur, ata duke fjetur ia kanë kaluar atyre shumë larg. Siç ka thënë një poet, men li bi mithli sejrikel mudallal, tamshi ruwaydan wa tajiu fil awwal. Thotë kush mund të gjej, kush mund të më gjej mua një hecje si hecja jote e përkëdhelur, ti hecën avash dhe je i pari. Sepse ti je prej atyre që e kanë kuptuar realitetin e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. E kanë kuptuar adhurimin ndaj tij që është ta mbushësh zemrën tënde me dashuri ndaj tij, me nënshtrim ndaj tij. Ata iu përgjigjën ftesës së thirrësit për mallin e madh, nga malli i madh që kishin për Allahu subhanahu wa taala, i cili u thoshte: "Ejani në shpëtim". Dhe ata shpenzuan dhe shpirtrat e tyre për të arritur tek i dashuri i tyre. I shpenzuan ato, i dhanë shpirtrat e tyre me bujarinë më të madhe, duke konsideruar këtë gjë diçka shumë të lirë kundrejt asaj që fituan ata. Rruga e tyre nuk ishte e caktuar me kohë. Për ta rruga ishte nata, dita. Koha e tyre rrugë për të ecur ishte nata, dita, mëngjezi, mbrëmja. Mirëpo fitorja e tyre ishte e madhe dhe falënderuan Allahun subhanahu wa taala kur mbërritën tek ai. Dhe panë shpërblimin e madh që arritën duke pasur këtë gradë kaq të madhe tek Allahu i Madhëruar. Edhe njeriu do ta falënderojë Allahun edhe do ta shikojë veten e vet kur të gëdhihet në mëngjes tek e vërteta. Mirëpo, që jo çdokush ta pretendojë këtë lloj grade kaq të lartë, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur një çmim për të. Ka vendosur një çmim për këtë gradë kaq të lartë, që të vërtetohet kush është i vërtetë dhe kush nuk është i vërtetë. Prandaj çmimi për këtë është shumë i lartë, dhe ky është dhënia e shpirtit tënd për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që ai i cili është frikacak, koprat, nuk mund ta arrijë dot këtë gradë. Thuhet që ka qenë një person i cili quhej Sa'id ibn al-Harb, ka qenë prej tabiinëve. Adhuronte Allahun subhanahu wa ta'ala shumë, falej natën dhe agjëronte ditën. Falej natën dhe agjëronte ditën. Kjo ishte kjo ishte puna e tij ditë e natë. Tregon një prej shokëve të tij, mbasi kishin shkuar në luftë së bashku kundër romakëve, Edhe thotë më ra radha një natë që të bëj roje me Saidin. Saidi tërë natën ndejti duke u falur. Nuk vuri, nuk vuri, nuk vuri gjumë në sy fare. Kur u gdhi, i thashë o vëlla im, shpirti jot ka hakun e vet, trupi jot ka hakun e vet. Prandaj jepi çdo gjëje hakun. Edhe mos e mundo veten tënde me adhurim kaq shumë. E thotë, më dha një përgjigje që qava prej saj. Më tha, O vëlla im, unë jam njeri gjynafqar dhe po e pres vdekjen nga momenti në moment, se ishin në luftë. Dhe nuk e di si do ta takoj Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj dua që të jem i përgatitur për takimin e tij. E thotë qava nga përgjigja që më dha. Dhe i thashë, po mirë, fli pak tashi në këtë në këtë paradite, se mbase vjen koha për të dalë përpara armikut dhe do kemi nevojë që të jemi të fuqishëm. Dhe u shtri nën hijen e një çadre. U shtri nën hijen e një çadre për të fjetur. Pas pak kohësh, pas pak kohe, dëgjoj një zë që vinte nga çadra. Thashë, kush do ketë ardhur vallë dhe nuk e kam parë? Shkoj tek çadra, por nuk shoh askënd. Vetëm se pashë Seidin në gjumë që po fliste. Fliste dhe qeshte. E mbajta mend fjalën e tij, deri sa zgjati dorën e tij dhe pastaj u zgjua. Kur u zgjua filloi të dridhej, e shtrëngova në, në gjoksin tim derisa u qetësua, pastaj po thoshte Elhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. I thashë çfarë ke? I tha të lutem më lër. I thashë a nuk e diti që a nuk a e harrove vëllazërinë tonë të vjetër? A nuk do ma thuash dot këtë gjë që ke parë, mbase Allahu më më bën dobi mua me këtë që ke parë ti në gjumë? I thotë ai, të lutem, thotë, do ta them, por mos i trego njeriu. Dhe i thotë, pashë në ëndërr sikur më erdhën dy persona. Edhe më thanë, o Seid, po të përgëzojmë, thotë nuk kam parë persona më të bukur se ata ndonjëherë. Edhe më thanë, o Seid, po të përgëzojmë. T'i ka falur Allahu subhanahu wa taala gjynahet e tua. Allahu thotë ta ka shpërblyer ty për punët që ke bërë, t'i ka pranuar punët e tua dhe ta ka shpejtuar shpërblimin, ta ka shpejtuar përgëzimin tënd me xhenet që në këtë dynja, prandaj eja me ne të shikosh se çfarë ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për ty në xhenet. Edhe thotë shkuam. U futëm në xhenet kur ç'të shikoj. Kështjella shumë të bukura, lumenj, shërbëtorë, gra që nuk kishte parë syri ndonjëherë. Derisa hyra në një kështjellë, thotë, eca derisa hyra në një, në një dhomë, aty pashë një prej hurive. U afrova pranë saj, kur u afrova, më tha mirë se erdhe, o i dashur i Allahut. Mirë se erdhe, o i dashur i Allahut. Kemi shumë kohë që të presim ty, me mall. I thotë, ku jam unë këtu? Ti i thotë, je në xhenetin Me'wa. I thotë, po ti kush je? I thotë, unë jam gruaja jote e përhershme, prej hurive. Dhe zgjata dorën time thotë që ta prek atë. Mirëpo ajo, ma, ma, ma kapi dorën me, me lehtësi dhe më tha, jo, nuk ka ardhur koha, ti do kthehesh në dynja. I thashë nuk dua të kthehem më në dynja. Tha duhet patjetër të kthehesh në dynja, kështu e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. I tha po atëherë të vij këtë natë. I thotë jo. Ti do jetosh në dynja edhe 3 ditë pastaj do çelësh tek ne. Edhe atëherë u ngrit. Prandaj dhe unë u ngrita, thotë, ngaqë ajo u ngrit. Dhe ja, dhe ja ku jam zgjuar, thotë, por po të lutem për hir të Allahut, mos i trego njeriu për çfarë të thashë. Edhe atëherë ngrihet, lahet, merr abdes dhe shkon në fushën e betejës. Ishte agjërueshëm. Luftonte si luan. Shkonte dhe futeshe në vendet ku ishin më të rrezikshme. Tek armiku. Kur erdhën darkë, kur erdhën në darkë, e çeli agjërimin e tij me pak ushqim. Dhe shokët tanë po më thoshin, çfarë ka ky person? Kemi parë prej tij çudi sot. Futeshe në vendet më të rrezikshme si luan. Thosha me vete, ah sikur ta dini ju se çfarë ka ai. Do qeshni pak dhe do qanit shumë. Bëri të njëjtën gjë ditën e dytë, agjëroi, ndejti tërë natën duke u falur, kështu edhe ditën dhe natën e tretë, derisa kur erdhi mëngjezi i ditës së tretë, thashë me vete, do ta shikoj dhe do ta ndjek sot patjetër se çfarë do ndodhë me këtë njeri. Derisa thotë ai vazhdoi të luftonte, luftonte i paepur derisa u afrua dielli afër perëndimit. Kur u afrua dielli afër perëndimit, një prej romakëve i drejtohet atij nga lart kështjellës me heshtë ose me shtizë dhe e hedh atë atë mu në kraharor. Kur e hedh atë mu në kraharor, edhe i ngulet shtiza, bie për tokë. Sa e pashë, i thërras njerëzit dhe u them, ejani shpejt. E marrim atë, Ishte akoma gjallë, nuk ishte nuk ishte dhënë shpirt. Dhe i thashë, "Ah, lum si ti ku do çelësh sot?" Ai kafshoi buzën e tij të poshtme dhe më tha, "Të lutem, mos i tregoj njeri jo." Pastaj tha, "Elhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da." Falënderimi i takon Allahut që na e vërtetoi ne premtimin e tij. Edhe i doli shpirti. Ky vëllezër ishte një prej atyre personave të cilët e deshën Allahun subhanahu wa taala më shumë se çdo gjë. Dhanë për të, ky ishte një prej atyre që dhanë për Allahun subhanahu wa taala dhe shpirtin e tyre duke konsideruar këtë gjë si diçka shumë të lirë. Shumë njerëz mund ta pretendojnë dashurinë e Allahut të Madhëruar, mirëpo Allahu i Madhëruar ka vendosur një sprovë për njerëzit, që të duket ai që është i sinqertë dhe ai që nuk është i sinqertë. Dhe kjo sprovë është ajeti kuranor që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Ali Imran, "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj nëse doni Allahun, atëherë më ndiqni mua që t'ju dojë juve Allahu. Kjo është ky është ajeti i sprovës. Edhe kur erdhi kjo sprovë, u kthyen mbrapsht shumica e tyre që pretendonin se e donin Allahun subhanahu wa taala. Atëherë u kërkua u kërkua që ky argument që u soll për dashurinë e Allahut të vërtetohej me diçka tjetër, që të ishte me të vërtetë argument për njeriun e sinqertë, i pastër nga çdo lloj gjëje. Kjo pastërti që kërkohej ishte duke u luftuar në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu i madhëruar për robët robët që ai i do dhe që e duan atë, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Ata luftojnë në rrugë të Allahut dhe nuk kanë frikë prej askujt. Ata që e deshën Allahun subhanahu wa taala më shumë se çdo gjë tjetër, e kuptuan se çfarë tregtie të madhe janë duke bërë. Allahu subhanahu wa taala u paraqiti atyre një tregti të madhe. T'u blinte atyre shpirtrat e tyre dhe pasuritë e tyre që t'u jepte atyre dashurinë e tij, shpërblimin e tij, xhenetin e tij. Ata e kuptuan madhështinë e kësaj tregtie, madhështinë e këtij çmimi, madhështinë e asaj gjëje që po bënin me Allahun subhanahu wa taala, edhe rendën me të shpejtë për ta arritur atë. Sepse e panë që kjo kjo ishte fitorja më e madhe, siç e pa edhe ky person që fitorja më e madhe për të ishte në ato momente, Kur dha shpirtin e tij për Allahun subhanahu wa ta'ala, ajo ishte lumturia më e madhe që mund të arrijë njeriu, duke dhënë për Allahun subhanahu wa ta'ala me dashuri ndaj tij çdo gjë që posedon. Nëse mbillet nëse mbillet pema e dashurisë në zemrën e besimtarit, edhe vaditet me ujin e sinqeritetit, dhe me ndjekjen e Profetit sallallahu alaihi wasallam, frytet e saj do jenë të shumta dhe shumë të begatshme. I jep frytet e saj me lejen e Allahut subhanahu wa taala kjo pemë herë pas here. Rrënjët e saj janë të forta dhe të fuqishme në zemrën e besimtarit, ndërsa degët e saj kanë arritur deri tek Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha është një pemë në xhenet. Është kufiri i fundit ku arrin dija e krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Deri aty arrijnë degët e kësaj peme të madhe, pemës së dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kanë folur njerëzit për përkufizimin e dashurisë. Mirëpo nga nga e folura e tyre për këtë për këtë për këtë gjë ia kanë shtuar më shumë Ia kanë shtuar më shumë mjegullën, sepse ajo nuk ka nevojë për përkufizim. Dashuria nuk mund të përkufizohet me diçka tjetër përveç se ajo është dashuri, që e ndjen çdo person i cili e do Allahun subhanahu wa taala. Mirëpo ajo ka disa shenja të cilat i kanë vënë dijetarët dhe kanë folur rreth tyre. Prej këtyre shenjave është që dashuria edhe këto kthehen edhe te kuptimi gjuhësor në gjuhën arabe gjithashtu, që dashuria është pastërti, bardhësi, është lartësi. Dashuria është e palëkundur dashuria e vërtetë ajo është thelbi i çdo gjëje dhe pesta është që ajo nuk është e luhatur Këto gjëra janë shenja të kësaj dashurie, për të cilën kanë folur shumë njerëzit, aq sa Ibn Qayyim al-Xheuzije ka treguar për dashurinë rreth 30 mendime dijetarësh për përkufizimin e dashurisë. Mirëpo, realiteti është, të cilën e kanë treguar dijetarët, që çdokush i cili ka folur për dashurinë në të vërtetë ka folur në bazë në bazë të asaj që ka ndier ai vetë. në lidhje me këtë dashurinë dhe në bazë të asaj që ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala në zemrën e tij prej kësaj dashurie. Kështu që shpjegimi i kësaj çështjeje dhe përfytyrimi i kësaj çështje është shumë i vështirë për njeriun. E jo mund t'i japësh hakun kësaj çështje, nuk mund të pretendojë dot njeri t'i japë hakun kësaj çështje. siç duhesh lavdëruar ti. Dhe kjo tregon që ai që është krijesa më e dashur e Allahut, që nuk ka pas krijesë më të dashur për Allahun dhe që e ka dashur më shumë Allahun se profeti jonë sallallahu alajhi wasallam, megjithë megjithatë ai e pranon që nuk ka mundësi t'i jepi hakun Allahut në lidhje me këtë me këtë dashuri dhe me adhurimin e tij të vërtetë. Edhe me lavdërimin e tij, prandaj thotë nuk ka mundësi. Ti je thotë siç e ke përshkruar ti veten tënde. Sikur njeriu të përfytyrojë vetëm një prej cilësive të plota të Allahut subhanahu wa taala, kjo do mjaftonte për njeriun që të arrinte ai gradën më të lartë të dashurisë ndaj Allahut të madhëruar. E jo më sikur të njihte të gjitha cilësitë e tij. Prandaj dhe njerëzit në lidhje me dashurinë e Allahut ndryshojnë në sajë të dijes së tyre që kanë në lidhje me cilësitë e Allahut subhanahu wa teala dhe emrat e tij. Prandaj kush e njeh Allahun më shumë, ai e do atë më shumë. Edhe në bazë të kësaj dije edhe përqindjes së saj që ka njeriu në zemër, është dhe dashuria ndaj Allahut të Madhëruar. Prandaj o vëllezër, njohja e Allahut është gjëja më e madhe, se prej saj buron dashuria e Tij. Çdo gjë tjetër, çdo dashuri tjetër përveç Allahut është e kotë. Sepse thotë Ibn Qayyim, sepse çdo dashuri që lidhet me të kotën, ajo është e kotë si si, si vetë ajo. Ajo e kotë me të cilën është lidhur kjo dashuri, ndërsa dashuria e të vërtetës, dashuria e Allahut subhanahu wa taala nuk largohet kurrë. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, fjala më e vërtetë që ka thënë ndonjë poet është fjala e Lebidit, i cili ka thënë: "Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu." Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi ka thënë, fjala më e vërtetë është fjala që ka thënë Lebidi, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, i cili thotë Çdo gjë përveç Allahut është e kotë. Çdo gjë përveç Allahut është e kotë, kështu që edhe dashuria e çdo gjëje përveç Allahut subhanahu wa taala, përfundimi i saj është në kotësi. Dietarët e kanë ndarë dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala në dy grada. Grada e parë e dashurisë është Që ta duash Allahun subhanahu wa taala për mirësitë që të ka bërë. Duke shikuar mirësitë që të ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Kush është ai që nuk mund t'i numërojë dot mirësitë e Allahut të Madhëruar? Njeriu në natyrën e tij është krijuar që ta dojë atë që i bën mirësi. Prandaj nëse dikush të jep një mirësi ti e do atë sepse ai të ka bërë mirësi. A mund ta përfytyrosh dot se sa mirësi të ka bërë ty Allahu subhanahu wa taala bile çdo mirësi që të ka bërë dikush është sepse Allahu subhanahu wa taala ia ka hedhur atë ndër mend që të të bëjë ty mirësi. Prandaj çdo mirësi kthehet tek ai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse do dëshironi, nëse do mundeshit, nëse do dëshironit t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do nuk do nuk do arrin dot këtë gjë, sepse mirësitë e tij janë të shumta, janë të panumërta. S'mund t'i numërojë dot mirësitë e mëdha që ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe duke u menduar, duke medituar, duke i përsiatur njeriu këto mirësi, arrin tek ajo që quhet dashuri ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse grada e dytë është dashuria e Allahut të Madhëruar, duke shikuar me syrin e mendjes madhështinë e cilësive të, të tij subhanahu wa ta'ala. Duke shikuar madhështinë e cilësive të Allahut të Madhëruar. Një çështje tjetër përpara se të vazhdojmë në këtë temë është që dashuria ndahet në pesë lloje. Dashuria e parë, e cila është origjina e çdo gjëje tjetër, është dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Dashuria e dytë është dashuria për hir të Allahut të Madhëruar. Dashuria e tretë është të duash atë që do Allahu i Madhëruar. Dashuria e katërt është të duash dikë tjetër duke e bërë atë shok me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe dashuria e pestë është dashuria natyrale. Dashuria e parë, të duash Allahun e madhëruar, kjo nuk mjafton që ti të jesh i afërt tek Allahu i madhëruar. Për arsye sepse dhe krishterët pretenduan se e duan Allahun, se e deshën Allahun, mirëpo nuk arritën te afrimi i tij. Prandaj duhet patjetër që kësaj dashurie t'i t'i bashkangjitet dashuria tjetër e cila është të duash atë që do Allahu i madhëruar, sepse ai i cili e do Allahun me të vërtetë realisht me sinqeritet, ai do atë që do Allahu i madhëruar. Kurse dashuria e fundit që thamë dashuria natyrale nuk ka të bëjë fare me çështën me këtë çështje që po flasim, sepse sepse ajo është dashuri të cilën e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në zemrat e njerëzve. Ajo dashuri është dashuri reciproke që ndodh ndërmjet njerëzve, është dashuri që të cilën e kanë të gjithë, si për shembull të duash atë gjë që të bën dobi, ushqimin, Edhe çdo gjë tjetër që është e dobishme për njeriun. E dyta është dashuria e mëshirës që ke për fëmijët e tu. E treta është dashuria e njeriut që ka për atë person që i përshtatet në, në disa virtyte të tij. Normalisht këto janë lloje të dashurisë që kanë të bëjnë me dashurinë natyrale. Nuk hyn në çështjen që po flasim. Kthehemi tek tek gradat e dashurisë, thamë grada e parë është që ta duash Allahun subhanahu wa taala për për mirësitë që të ka bërë ty ai. Kurse grada e dytë është që ta duash Allahun subhanahu wa taala sepse Allahu i madhëruar është i plotë në të gjitha aspektet. Këtë lloj grade e kanë konsideruar sufistët jo si gradë më të lartë që mund të arrijë besimtari, dhe thonë që mas asaj grade është një gradë tjetër e cila quhet grada e zhdukjes, që njeriu nga dashuria e madhe që ka për Allahun zhduket dhe harron veten e tij. Kështu kanë thënë ata. Mirëpo realiteti është që kjo nuk është gradë. Kjo nuk është gradë. Kjo është një gjendje që e kaplon njeriun dhe nuk është e lavdëruar. Përkundrazi është një diçka që e kaplon njeriun pa dëshirën e tij dhe nuk është se për shkak të kësaj njeriu merr ndonjë shpërblim të madh tek Allahu i madhëruar. Prandaj dhe Ibn Qayyim al-Jawziyyah duke i kthyer përgjigje sufistëve për këtë lloj grade të cilën e kanë konsideruar si gradën më të lartë, sepse gjithmonë ata në çdo gradë që kanë folur për çështje të besimit thonë që grada më e lartë është zhdukja, që mos e shohësh diçka. Ajo mund të jetë e vërtetë në disa raste, por jo në të gjitha rastet. Prandaj thot Ibn al-Qayyim, profeti jon sallallahu alaihi wasallam është më i lartë tek Allahu i madhëruar se Musa alaihi salam. Profeti jon sallallahu alaihi wasallam kur vajti tek Allahu në Mi'raj, pa gjithë ato mrekulli të mëdhaja, foli me Allahun e madhëruar, Në të gjitha ato vende, zemra e tij ishte e fortë, e palëkundur. Nuk u trubullua, nuk i ra të fikët. Ndërsa Musa alayhis salam kur e pa malin që u bë hi, i ra të fikët. Prandaj dhe grada e profetit tonë sallallahu alajhi wasallam ishte më e lartë tek Allahu i madhëruar. Siç dihet dhe nuk mund të thuhet që Musa ka qenë më i dashur tek Allahu i Madhëruar dhe donte Allahun më shumë se sa profeti jon sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dhe kjo tregon që kjo lloj gradë të cilën e të cilën e tregojnë sufisë si gradë më të lartë dashurisë nuk është gradë më e lartë. Kjo është një gjendje që e kalon njeriu, por nuk është gradë për të cilën njeriu vlerësohet tek Allahu i Madhëruar. Kjo është fjala që ka thënë Ibn Qayyim el-Jawziyye në lidhje me këtë çështje. Faktikisht, kjo është çështje shumë e madhe, siç e thamë, dhe të flasësh rreth saj i duket vetja njeriut shumë e vogël, pa vlerë. Mirëpo ne i lutemi Allahut që të na japë sinqeritet në ato që themi dhe në ato që dëgjojmë. Na japë vërtetësi duke i zbatuar ato që themi, na bëjë prej njerëz të devotshëm. Realiteti i kësaj dashurie arrihet duke njohur madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, madhështinë e cilësive të Tij dhe bukurinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe me lejen e Allahut në mësimin e në mësimin e ardhshëm do flasim Për emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala që kanë të bëjnë me këto dy gjëra, të cilat e nxisin më shumë njeriun që ta dojë Allahun e Madhëruar, sikurse do ta plotësojmë edhe çështjen e dashurisë së Allahut subhanahu wa ta'ala për besimtarët. Allahu ju shpërbleftë gjithëve.